Pan z wami i z Słowa Świętego Ewangelia podle Jana. Sława Tobie, Pane. Jeziś se znowu zjawił swemu uczednikom, a to u Tyberiackiego morza. Zjawił se takto. Byli pochromadzie. Szymon Petr, Tomasz zwany Bliżenec, Natanael z galilejskiej Kany, synowe Zebedowi, a jeszcze inni dwa z jego uczedniku. Szymon Petr im rzekł, pójdą łowić ryby. Odpowiedzieli mu, i my pójdziemy z tobą. Wyszli tedy a wstąpili na lodź, ale tu noc nic nie chycili. Gdyż już nastawało rano, stali Jezus na brzegu, ale uczednicy nie wiedzieli, że je to On. Ježíš se jich zeptal, dítky, nemáte něco k jídlu? Odpověděli mu, nemáme. On jim řekl, choďte síť na pravou stranu lodí a najdete. Chodili i tedy, a nemohli już ani utachnąć pro mnóstwie ryb. Tu onen uczednik, którego Jezus milował, rzekł Petrowi, Panie to, jak mile Szymon Petr usłyszał, że je to Pan, przechodził przez sebe svrchni szaty. Był totiż obleczeny jen na lekko, a sko skoczył do morza. Ostatni uczennicy dojęli z lodzi, nie byli od ze mnie daleko, jen tak asi dwieście loket, a tachli sić z rybami. Gdyż wystąpili na zem, widzieli tam żchawe uchli, a na niem polożoną rybu, a wedle chleb. Jeździś im rzekle, przyneste niekoli gryb, którejste prawie chycili. Szymon Petr wystąpił, a tachle nazem sić pełną wielkich ryb. Było ich sto trzy apadesat. A przez to, że ich było tolik, sić se nie protrychla. Jeżiś je wyzwal, pojdź te snidat. Nikdo z uczedniku se ho odważył zeptat, kdo jsi. Wiedzieli, że je to pan. Ježíš przystąpił, wzal chleb a dal im, stejnie i rybu. To było już po trzeci, co se Ježíš zjevil uczednikom po swym zmrtwychwstaniu. Słyszeliśmy Słowo Boże. Chwala Tobie, Chryste. Milowani bratrze, sestry, Lidę maj obtiże poznat wskrzeszonego Jezisie. Wniejszy pochled im ho neprozradi. Rozpoznat, że je to On, sejewi spisze jako dar nachle milosti, a wnimawego serce. Za uswitu stali Jeziś na brzechu. Uczednicy nie wiedzieli, że je to On, nie poznali Go. Byli od niej asi 200 loket, tedy asi 100 metrów. Na tú nie mogli przy wychodu słońce dobrze rozpoznać rysy człowieka, ale mogli go słyszeć, gdyż hovořil hlasitěji. Ditki, nie něco nieco gidlu? zeptal se ich pan. Odpowiedzieli mu, nie mamy. On jim rzekł: chodźte, sić na prawą stronę lodí a najdete nocy se zbytecznie lopotili na vlastní piest bez Krista. Stratili czas. Rano zaswitani, gdyż je Ježiš u nich, gdyż je oświecuje swym słowem, gdyż pracy usmierniuje. Przyvezą ke brzechu sitie pełne ryb. Bratrze, sestry, każdy den naszego żywota se dzieje to też neni przytomen Kristus, stawa se den jakoby noci, a prace nie przynosi owoce. Jen uplne, jen uplyne dalszy den żywota, den scela prazny. Drama w żywocie chrześcijana zaczyna wtedy, pokud człowiek we swym żywocie Krista nie widzi, pokud mu obzory zahaluje wlażność, grzech nebo pycha, Pokud se tak, jakoby Ježíš mezi námi nebyl, jakoby nevstal z mrtwych. Nasze snacha sama o sobie nie staczy. Aby przyniosła plody, potrzebujemy Boha. A zapamatujemy si jednoduchą prawdę. Każda nasza czynność, snacha czy namaha, kam nie przyzwemy Jezisze, gdy wierzymy jenom sami sobie, a do czego ideme bez Niego, a na własny pěst. Bywa o nim neuspiesznym rybolovem, gdy se nie darzy, a często se marnie namaha. Pokud żyjemy w Panowie bliskości, a uwiadomujemy si Jego przytomność, nasze żywot se obohaci. Ježišovo ze se swymi uczedniki, którzy se prawie wracili z pracy, symbolicznie popisuje poslani pierwotni cirkwe – a je obrazem každého společenství, které je neplodné, není-li v jeho středu Kristus. Ale przynosi owoce, gdyż poslouchá jeho slovo a žije v jeho přítomnosti. Poslušnost Ježíšovu slovu vede k hojnému ulovku. Uczednicy se spolechli na Ježiše a zakusili, że są spojeni ze swym Panem. Cel ich żywot wiry se radikalnie mieni. Nyní na jezerze Jan jako první poznává Ježíše. Jeho serce jakimsi tajemnym instynktem citliwie rozpoznawa Pana. Laska widzi na dalku. Laska je ta první, która zachytí tuto, tyto detale. Onen mlady apostol z wielką laską, którą citi k Ježíši, protože ho miluje, se vší čistotou a něžností, neskaženého srdce zvolá Pán je to. Jan ho sice poznal, ale byl to Petr, kdo se vrchl do moře a zamířil k němu. Petr, kterého Pán ustanoví jako skalu církve, se oświadczy jako mąż czynu. Dokaże jednak jako pierwni, przede wszystkim ostatnimi. Nie przypomina nam nic ta przychoda. Nie stało się nieco podobnego już jedną To też jezero, tma, rozbołżone wylny, tajemna postawa idący po wodzie smierem k nim. Uczednicy krzyczy gruzą, ozwal se las, ne bojte se, ja jestem to. Takie tedy gdy z odwahą jako pierwni, a jedyny wyskoczył na panów pokyn na chladinu jezera. Gdy za zaczął tonąć, Jezisowa rucha, ruka ho podrżała a zachránila. Petr se není opět, je nyní opět přitahován Ježíšem, ale ten již nejde po hladině, nybř stoi na brzechu. Jakoby chtěl wyjadrzyć, że już proszel śmierci a wskrzeszeniem, stoi już na pewnym brzechu wieczności, odkud nas przytahuje k sobie z wielnobici świata, we którym se tak często zmitamy. Gdyż tak slodujemy o Jezisie, <clears throat> przyjechał setkanik z uczedniki, budę nam napadne, jak malo se tam mówi. Czekali bychom, że se budą wyptawat, że budą na wszechno zwiedawi. Zważcie przy dalszych setkanich, gdyż już przeszło pierwni przekwapeni. Jakie to tam je, jak se to stalo, że jsi wstal z grobu, a i si tu. jaka je to na onom świecie, jak je to z tym nowym żywotem. Mieloby je to przece zajmat. Żadną podobną otasku wszak nie słyszymy. Pokud se ozve nejaké slovo, tak hovorí většinou Ježíš a i to jen velmi zřídka. Apoštolové se podle záznamu zmohli jen na zvolání, to je Pán a nikdo se ho na nic neptal, protože věděli, že je to Pán. Stačí im, že jsou u něho. Bylo to takové upřímné ticho. Nikdo se na nic nevyptával. Byla to hluboká modlitba. Umíme si představit, že bychom se i my takto mlčky setkali s Ježíšem.